pogledi i rasprave. kazališta, igre, farse, spektakli, gladijatori, neobične zvijeri, odličija, slike i slični takvi opijati, starim su narodima bili mamac koji vodi u ropstvo, cijena njihove slobode, oruđa tiranije. To sredstvo, ta praksa, te meke, bili su ono što su stari tirani imali na raspolaganju da svoje podanike uljuljkuju pod jarmom. Tako su zaglupljeni narodi smatrali lijepim te razbi brige, te su se zabavljeni prostim zadovoljstvom koje im je prolazilo pred očima, naučili poslušnosti jednako naivno, ali lošije od male djece koja od gledanja u sjajne slike ipak nauče čitati. Etienne de la Boissy, napisao je to, pretpostavlja se oko 1552. godine u kratkoj raspravi o dobrovoljnom ropstvu, u kojoj promišlja pristanak na počinjavanje. Inače je bliski Montenjov prijatelj bio toliko mlad kad je pisao taj tekst, da je time amnestirao sve ozbiljne politologe. Nisu se njime previše opterećivali. Umre je u 33. godini. Polovicu 16. stoljeća optužio je Danas ne čine mnogo bolje oni koji počine zločin, pogotovo veliki, a da ga ne poprate lijepim riječima o javnom dobru i općem boljitku. Francuski antropolog Pierre Claster, koji je poginuo 1977. godine u 43. godini u automobilskoj nesreći, u svom najslavnijem dijelu Društvo protiv države iz 1974. kritizira evolucionističku teoriju države kao sudbine svih društava, no i rusovsku, čovjekove prirodne nevinosti, ukazujući da je znanje o moći urođeno u svakom društvu. U knjizi piše i o Labosijevoj raspravi o dobrovoljnom ropstvu. Po Montenju Etienne de la Boessie svoju raspravu napisao u dobi od 16 ili 18 godina. Doista se često ne nailazi na misao slobodniju od ove Etienne de la Boesija. Odlučan govor još adolescentnog mladića, ali zašto ne bi postojao rimbo misli? Smjelost i ozbiljnost jednog očito slučajnog ispitivanja, kako je samo smiješno pokušati ga objasniti vremenom, svesti taj ponosni, nepodnošljiv pogled na zatvoreni i uvijek ponavljani krug događaja. Mjestom i trenutkom ograničena povijest jedva da je za Laboesija povod, izgovor, kod njega nema ništa pamfletističko, publicističko, militantno. Njegov napadaj dolazi do izražaja u duljem dometu. On postavlja sasvim slobodno pitanje, jer je potpuno oslobođeno bilo kakve društvene ili političke teritorijalnosti, i upravo zato što je njegovo pitanje transhistorijsko, mi ga imamo mogućnosti čuti. Kako je moguće, pita La Boesi, da se većina pokorava samo jednom, ne samo da mu se pokorava, nego mu i robuje, ne samo da mu robuje, nego mu i želi robovati. Priroda i domet jednog takvog pitanja odmah isključuju da bi ga bilo moguće svesti na tu ili onu konkretnu povijesnu situaciju. Sama mogućnost formuliranja tako razornog pitanja upućuje jednostavno, opet junački, na logiku suprotnosti. Ako sam se u stanju čuditi da je dobrovoljno ropstvo invarijanta zajednička svim društvima, mojem kao i onima o kojima saznajem iz knjiga, to je naravno zato jer zamišljam suprotnost jednog takvog društva, jer zamišljam logičku mogućnost društva koje ne bi poznavalo dobrovoljno ropstvo. Laboesijev heroizam i sloboda, Tek taj laki lagani pomak s povijesti na logiku, tek taj jaz u onome što je najprirodnije očito, tek taj lom u općem uvjerenju da se o društvu ne može misliti bez njegove podjele na gospodare i podanike. Čudeći se tome, otklanjajući prirodnu očiglednost, mladić Laboesi transcendira cijelu poznatu povijest kako bi rekao, moguće je nešto drugo. Doduše, nipošto kao program koji bi trebalo ostvariti, Laboesi nije pristaša. U nekom smislu nije ga briga za sudbinu naroda dok se on ne buni. Zato, iako autor rasprave o dobrovoljnom ropstvu, istodobno može biti dužnosnik u monarhijskoj državi, otuda je smiješno stvarati od njega narodnog klasika. To što on otkriva pomakom izvan povijesti upravo je to da je društvo u kojem narod želi robovati tiraninu povijesno, da nije vječno i da nije uvijek postojalo, da ima neki datum nastanka, da se nešto nužno moralo dogoditi da ljudi iz slobode zapadnu u ropstvo. Kakva je to bila nevolja koja je tako mogla otuđiti čovjeka, jedinog uistinu rođenog da živi slobodno i da mu izbriše sjećanje na njegovo prvobitno biće i želju da se vrati njemu nevolja. Tragični događaj, početna nesreća čije se posljedice ne prestaju širiti toliko da nestaje sjećanje na prethodno, toliko da je privrženost ropstvu zamijenila želju za slobodom. Više od bilo kojeg drugog vizionara, prvo tvrdi da taj prijelaz sa slobode na ropstvo nije bio nužan, tvrdi da je slučajan i koliko je tada rada da bi se mislila nemišljiva nevolja, podjela društva na one koji naređuju i one koji se pokoravaju – to na što se ovdje upućuje jest upravo onaj povijesni trenutak rađanja povijesti, taj kobni raskid koji se nikada nije smio dogoditi, taj iracionalni događaj, što ga svi mi moderni ljudi na sličan način nazivamo rođenjem države. U tom padu društva u dobrovoljno počinjavanje gotovo svih samo jednom, La Boesira zaznaje mrski znak jedne možda nepovratne propasti. Novi čovjek, proizvod nerazumljive nevolje, taj čovjek nije više čovjek, čak ne ni životinja, jer životinje se mogu naviknuti da služe jedino protiveći se svojom oprečnom željom. To biće koje je teško nazvati nekim imenom je otuđeno. Gubeći svoju slobodu, čovjek gubi svoju ljudskost. Biti ljudsko biće znači biti slobodan, čovjek je biće slobode. Zapravo, Kakva li je nevolja mogla navesti čovjeka da se odrekne svog bića i probudi mu želju da neprestano nastavlja to odricanje? Tajanstvena nevolja iz koje izvire povijest otuđila je čovjeka, unoseći u takvo društvo podjelu da je iz njega protirana sloboda, iako prirođena prvotnom biću čovjeka. Znak i dokaz tog gubitka slobode utvrđujemo ne samo u prepuštanju podaništu, nego mnogo jasnije u ljubavi prema robovanju. Drugim riječima, Laboessi izvodi korijenito razlikovanje između slobodnih društava, sukladnih prirodi čovjeka, jedinog istinski rođenog da bi živio slobodno, i društava bez slobode, u kojima jedan naređuje drugima koji se njemu pokoravaju. Primijetit ćemo za sada da to razlikovanje ostaje čisto logičko. Naime, ništa nam nije poznato o povijesnoj stvarnosti slobodnog društva. Samo znamo da se po prirodnoj nužnosti prvi oblik društva mora ustanoviti sukladno slobodi, sukladno odsutnosti podjele između tlačiteljskog tiranina i naroda zaljubljenog u svoje ropstvo. Tada dolazi do nevolje, sve se ubrće. Iz te podjele na slobodno društvo i ropsko društvo proizlazi da je svako podijeljeno društvo ropsko društvo. To znači da Laboisi ne pravi razliku unutar podijeljenih društava. Nema dobrog vladara koji bi se mogao postaviti spram lošeg tiranina. Zar je naime važno da je vladar po prirodi ugodan ili okrutan? Nije li on na svaki način vladar kojemu narod robuje? Laboisi ne istražuje kao psiholog, nego kao mehaničar. Zanima ga funkcioniranje društvenih strojeva. A ne postoji postupno proklizavanje slobode u ropstvo. Nema prijelaza, nema srednje društvene figure između slobode i ropstva, nego gruba nevolja zbog koje se prethodno stanje slobode urušava u kasnije stanje pokoravanja. Što to znači? To da je svaki odnos vlasti tlačiteljski, da u svakom podijeljenom društvu obitava apsolutno zlo po tome što je ono kao protuprirodno nijekanje slobode. Putem nevolje događa se tako rađanje povijesti, podjela između dobrog i lošeg društva. Dobro je društvo u kojem prirodna odsutnost podjela osigurava vladavinu slobode. Loše je društvo, ono čije podijeljeno biće omogućuje pobjedu tiranije. Dijagnosticirajući prirodu zla koje nagriza cijelo podijeljeno društveno tijelo, Laboesi ne navodi samo rezultate jedne komparativne analize nepodijeljenih i podijeljenih društava, već izražava učinke čisto logičke opreke – Njegova rasprava upućuje na implicitnu, ali prethodno danu tvrdnju da podjela nije neka ontološka struktura društva i da se posljedično prije nesretne pojave društvene podjele nužno u skladu s ljudskom prirodom širilo društvo bez ugnjetavanja i bez počinjavanja. Za razliku od Jean-Jacques Rousseau, La Boissie ne kaže da takvo društvo možda nikada nije postojalo. Čak i da su ljudi izgubili sjećanje na njega, Čak iako on, Laboesi, nema nikakvih iluzija o mogućnosti njegova povratka, on zna da je prije nevolje takav bio način postojanja društva. A to znanje koje za Laboesija može biti samo apriorno, ono se za nas, koji sada ponavljamo ispitivanje njegove rasprave, upisuje u kategoriju spoznaje. Ono što Laboesi nije poznavao, mi o tome možemo steći empirijsko znanje, proizašlo ne više iz logičke dedukcije nego izravnim opažanjem. Zato jer etnologija svoj projekt postavlja na obzor podjele koju je nekoć prepoznao Laboesi. Ona želi steći znanje koje se prvenstveno odnosi na društva što prethode nevolji. Divljaci prije civilizacije, narodi prije pojave pisma, društva prije povijesti. Ta su primitivna društva doista točno imenovana prvotna društva koja se razvijaju ne znajući za podjelu, prva koja postoje prije kobne nevolje povlašteni, možda isključivi predmet tehnologije, društva bez države. Odsutnost države, unutarnji kriterij po kojem antropologija određuje biće primitivnih društava, podrazumijeva nepodijeljenost tog bića. Nikako u smislu da bi podjela društva to Bože postojala prije državne organizacije, nego upravo u smislu da sama država uvodi podjelu koja je njena pokretačka snaga i temelj. Primitivna društva su egalitarna, kaže se donekle netočno. Rekavši to, izjavljuje se da su odnosi među ljudima u njima odnosi između jednakih. Ta su društva egalitarna jer ne poznaju nejednakost. U njima čovjek ne vrijedi ni više ni manje nego bilo koji drugi, nema višeg ili nižeg. Drugim riječima, nitko ne može više nego netko drugi, nitko ne posjeduje vlast. Nepoznata nejednakost u primitivnim društvima ona je koja ljude dijeli na posjednike vlasti i na one počinjene vlasti, koja društveno tijelo dijeli na gospodare i podanike. To je razlog zašto poglavarstvo ne može biti pokazatelj plemenske podijeljenosti. Poglavar ne naređuje, jer on ne može više nego i bilo koji član zajednice. Kada se jednom dogodila nevolja, kada se već izgubila sloboda koja prirodno vlada odnosima između jednakih, apsolutno se zlo može javiti na svim stupnjevima. Postoji hirarhija najgoreg i totalitarna država u svojim različitim suvremenim oblicima je tu da nas podsjeti da kako god težak bio gubitak slobode, ona nikada nije dovoljno izgubljena, mi je nikada ne prestajemo gubiti. Laboesi ne može drugčije nego kao nevolju imenovati uništenje prvog društva, u kojem je uživanje slobode izražavalo jedino prirodno biše ljudi. Nevolja. To jest slučajni događaj za koji nije bilo nikakvog razloga da se dogodi, a koji se ipak dogodio. Tako rasprava o dobrovoljnom ropstvu izričito postavlja pitanja. Prvo, zašto se dogodilo otuđenje čovjeka? Zašto je u društvu uvedena podjela? Zašto se zbila nevolja? Zatim, kako ljudi ustraju u svom otuđenom biću? Kako se nejednakost neprestano obnavlja? Kako se nevolja održava toliko da se čini vječna? Na prvo pitanje Laboesina odgovara. Ono se odnosi, izraženo modernim pojmovima, na porijeklo države, Legitimno pitanje, ali nemoguć odgovor. Ništa naime Laboesiju ne omogućuje da objasni nerazumljivo zašto su ljudi odustali od slobode. Zauzvrat pokušava dati odgovor na drugo pitanje. Kako odricanje od slobode može biti trajno? Glavno htijenje rasprave je u artikuliranju tog odgovora. Ako je od sviju bića čovjek jedini uistinu rođen da živi slobodan, ako je on po prirodi biće slobode, Gubitak slobode mora pokazati svoje posljedice na samom planu ljudske prirode. Čovjek je otuđen, mijenja svoju prirodu. Nema nimalo sumnje da on pritom nipošto ne stječe anđeosku prirodu. Otuđenje se odvija ne prema višem, nego prema nižem. Ono je regresija. No radili se o padu u animalnost. Niti to, jer je primjetno da se životinje pokoravaju svojim gospodarima samo zbog straha što ga oni izazivaju u njima. Ni anđeo, ni životinja, ni ispod, ni iznad ljudskog, Takav je otuđeni čovjek, prirodno neizreciv. Otuda potreba za novom idejom o čovjeku, za novom antropologijom. Otuđenje koje prati nevolju rađa novog čovjeka, takvog da u njemu volja za slobodom ustupa mjesto volji za robstvom. Zbog otuđenja volja mijenja smjer, teži ka suprotnom cilju. To ne znači da je novi čovjek izgubio svoju volju, nego da je ona usmjerava prema robstvu. Narod kao da je žrtva sudbine, čarolije, želi robovati tiraninu. I da ne bi bila namjerna, ta volja tada stječe svoj istinski identitet. Ona je želja. Je li želja za pokoravanjem urođena ili stečena? Prethodi li ona nevolji koja bi joj tada omogućavala da se ostvari? Ili ona svoje snihilo pojavu prije dugo je događaju nevalje? Pitanje je manje akademsko nego se čini, kao što nas na to navodi da mislimo primjer primitivnih društava. Postoji zapravo i treće pitanje, koje si autor rasprave nije mogao postaviti, ali ga je suvremena etnologija u prilici izraziti. Kako primitivna društva funkcioniraju da spriječe nejednakost, podjelu, odnose moći, kako su uspjeli odvratiti nevolju, što čine da se ona ne bi pokrenula. Jer ponovimo, ako su primitivna društva društva bez države, nije to nimalo zbog prirođene nesposobnosti da dosegnu zrelost koju bi označavala prisutnost države, nego upravo zbog odbijanja te institucije. Ona ne znaju za državu jer je ne žele, Pleme se održava u razdvajanju poglavarstva i vlasti, jer ne želi da poglavar postane njen posjednik, odbija da poglavar bude vođa. Društva koja odbijaju pokoravanje, takva su primitivna društva. Suzdržimo se ovdje također od bilo kakvog pozivanja na psihologiju, odbijanje odnosa moći, odbijanje pokoravanja, ni na koji način nije, kako su vjerovali misionari i putnici, karakterna crta divljaka, nego na individualnoj razini posljedica funkcioniranje društvenih ustroja, rezultat nekog kolektivnog djelovanja i odluke. S druge strane, nema nikakve potrebe navoditi, kako bi se objasnilo to odbijanje odnosa moći, da su primitivna društva prethodno poznavala državu. Navodno su poznavali podjelu između gospodara i podanika, iskusili nesreću i neprihvatljivost takve podjele i zatim se vratili stanju koje prethodi podjeli, vremenu prije nevolje. Slična hipoteza upućuje na potvrđivanje vječnosti države i podjelu društva prema odnosu zapovjedanja i pokoravanja. Nimalo nevina po tome što teži legitimirati podjelu društva nastojeći u činjenici podjele otkriti strukturu društva kao takvog, ova bi tvrdnja za sada bila osporavana spoznajama povijesti i etnologije. One nam naime ne nude nikakav primjer društva s državom koje bi ponovno postalo društvo bez države, primitivno društvo. Naprotiv, čini se da je u tome točka preko koje nema povratka čim je se prijeđe i da se takav prelazak odvija samo u jednom smjeru, od ne države prema državi, nikada u drugom smjeru. Prostor i vrijeme, ovakav kulturni prostor ili onakvo razdoblje naše povijesti, pružaju stalnu predstavu dekadencije i propadanja u koje ulaze veliki državni aparati. Država doista može propasti, razdijeliti se na feudalna vlastelinstva ovdje, drugdje se podijeliti na lokalna poglavarstva, Odnosi vlasti se nikad ne ukidaju, nikad ne prestaje temeljna podjela društva, nikad se nema povratka trenutka prije države. Nezaustavljiva, srušena, ali ne i uništena, moć se države na kraju uvijek ponovno potvrđuje, bilo to na zapadu nakon pada Rimskog carstva ili u južnoameričkim andama, tisućljetnom polju pojavljivanja i nestajanja država, čiji je konačni lik bilo carstvo Inka. Zašto je smrt države uvijek nepotpuna? Zašto ona ne povlači za sobom ponovnu uspostavu nepodijeljenog bića društva? Zašto se smanjen i oslabljen odnos snaga tim manje i nadalje ne ostvaruje? Zar stoga jer bi novi čovjek koji je začet u podjeli društva i obnavlja se s njom bio konačan, besmrtan čovjek, neopozivo nesposoban za bilo kakav povratak u stanje prije podjele? Etienne de la Boessie, ulomak iz rasprave o dobrovoljnom ropstvu. Kako se može dogoditi da toliko ljudi, toliko trgovišta, toliko gradova, toliko nacija podnosi kad kad samo jedinog tiranina, čija je moć samo tolika koliko mu je oni daju, koji može nauditi samo koliko su oni voljni za to, koji ih može zlostavljati samo dok je njima draže trpjeti ga nego mu se suprotstaviti. Velika je stvar do duše, a ipak tako obična, da joj se tim više treba žalostiti, a manje čuditi, vidjeti da milijuni ljudi bijedno služe pod jarmom pognutog vrata, ne zato jer ih primorava neka veća sila, nego zato jer se čini da su na neki način opčinjeni i očarani samim imenom jednog pojedinca, od čije snage ne moraju strahovati, jer je on sam, niti voljeti njegove odlike, jer je prema njima nečovječan i surov. Vidjeti beskrajno mnoštvo ljudi ne da se pokorava, nego ih služi, ne da se njima vlada, nego ih se tiranizira, nemajući ni dobra, ni roditelje, ni žene, ni djecu, ni vlastiti život koji bi bio njihov, da trpe pljačke, razvrat, svireposti, ne od neke vojske, ne od neke barbarske horde protiv koje bi se trebalo iskrvariti, a povrh svega dati i život, nego od samo jednog. Ne od nekog Herakla ni Samsona, nego od samo jednog čovječuljka, i najčešće najveće kukavice i najmekušnijeg u cijelom narodu. Ne od čovjeka naviklog na prašinu bitaka, čak ni tek na pijesak viteških turnira, ne od muškarca sposobnog da zapovjeda muškarcima, nego od čovjeka posve zabavljenog time da postane rob i zadnjoj kurtizani. Hoćemo li to zvati kukavičlukom? Hoćemo li reći da su ti koji služe kukavice i slabići? Ako se dvojca, ako se trojca, ako se četvorica ne brane od jednog, to je čudno, ali ipak moguće. Moglo bi se tada s pravom reći da je to manja hrabrosti. Ali ako stotina, ako tisuća trpi zbog krivice jednog, nećemo li reći da oni nimalo ne žele, a ne da se ne usuđuju napasti ga, i da je to ne kukavičluk, nego prije prezir ili omalovažavanje. Ako vidimo ne stotinu, ne tisuću ljudi, nego stotinu zemalja, tisuću gradova, milijun ljudi da ne napada samo jednog, da onog prema kome se taj odnosi najbolje od svih zapada zlo da bude njegov sluga i rob, kako ćemo to nazvati, je li to kukavičluk? Zar bi se usudio napasti vas da nema nekog pomagača u vama? Što bi vam on mogao da vi ne skrivate razbojnika koji vas pljačka, da niste pomagač ubojice koji vas ubija i izdajnici samih sebe? Sijete svoje plodove da bi ih on pustošio, namještate i punite svoje kuće kako bi on imao što pljačkati. Hranite svoje kćeri da bi on imao čime zadovoljiti svoju pohotu, hranite svoju djecu kako bi ih on u najboljem slučaju vodio u svoje ratove, odveo ih na klanje i učinio ih upraviteljima svoje pohlepe i izvršiteljima svoje osvete. Svoja tijela ubijate u naporima kako bi se on mogao zanositi svojim uživanjima i valjati se u svojim prljavim i niskim zadovoljstvima. Sebe slabite kako biste njega učinili jačim i čvršćim, da bi vas on držao na još kraćoj uzdi a mogli biste se osloboditi od tolikih nedostojnosti, što ih ni same životinje ili uopće ne bi osjetile ili uopće ne bi podnosile, ako pokušate, ne da ih se oslobodite, nego da samo to poželite učiniti. Odlučite više ne služiti i eto vas slobodnih. Ne tražim da ga odgurnete ili ga poljuljate, nego samo ne podržavajte ga više. I vidjet ćete ga kako se kao veliki kolos kojem su izmakli postolje, od same svoje težine urušava na tlo i lomi. Slušali ste ulomak iz ogleda Pjera Klastra Sloboda nevolja neiskazivo o Laboesijevoj raspravi o dobrovoljnom ropstvu i ulomak iz rasprave. Prijevod Zlatko Wurzberg. Spikeri Gordana Kovačić i Jano Šrojmer. Emisiju je snimio Hrvoje Hanzec. Urednica Ljiljana Filipović.